Awit ni Solomon, Kabanata 8 Bakit kaya ikay hindi naging isa kong kapatid? Inaruga ng inako, lumaki sa kanyang dibdib, upang kahit sa lansangan, kung sa iyo ay humalik, ay di tayo papansinin, pagkat tayo'y magkapatid. Sa bahay ng aking ina, ikaw ay aking dadalhin, upang doon ituro at ipadama ang paggiliw. Dudulutan ka ng alak ng masarap na inumin. Sa kaliwan niyang kamay, ang ulo ko'y nakaunan, habang ako'y hinahaplos ng kanan niyang kamay. Ipangako niyo sa akin, mga dalaga sa Jerusalem, ang aming paglalambingan ay di niyo gagambalain. Mga babae, sino itong dumarating na buhat sa kaparangan, hawak-hawak pa ang kamay ng kanyang minamahal? Babae, sa puno ng mansanas, ikaw ay aking ginising doon mismo sa lugar na iyong sinilangan. Kaya ako'y mahalin mo, sa bisig mo ay ikulong o kay lakas ng pag-ibig, panibughuman, ay gayon, sinlakas ng kamatayan, tumutupok, parang apoy. Kahit baha ay di kayang pigilin itong paggiliw, buhusan man nitong tubig, di makuhang palamigin. Subukin mong ang pag-ibig, ay sa yaman mo daanin, baka nga ang mangyari ay ikaw pa ang siyang kutyain, mga lalaking kapatid ng babae. Kami ay mayroong kapatid. Dibdib niya ay maliit. Ano kayang dapat gawin kung sa kanya'y may umibig? Kung pader lang sana siya, toreng pilak ay lalagyan. At kung pintuan lamang siya, tablang cedar ay lalagyan. Babae. Ako'y isang batong muog, dibdib ko ang siyang tore. Sa piling ng aking mahal ay panatag ang sarili. Mangingibig, may ubasan si Solomon sa dako ng Baal Hamon. Mga taong tumitingin, magsasakang tagaroon. Buwis nila'y libong pilak, bawat isa taon-taon. Kung si Haring Solomon ay mayroong libong pilak at ang mga magsasakay may dalawandaang hawak. Ako naman ay mayroong taniman ng mga ubasan. Bawat isang kasama ko'y malaon ng nananabik na magmula ron sa hardin ang tinig mo ay marinig. Babae, halika na aking sinta. Madali aking mahal, tulad ng pagtakbo ng usa sa kaburulan na punong-puno ng mababangong halaman.